Sura 107 Al-Ma'un Davanje u naručje Mek Sedam ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Ara'ajta alladhi yukadzibu biddin Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče. I koji da se nahrani siroma ne podstiče. A teško onima koji kada molitvu obavljaju, الذين هم عن صلاتهم ساهون molitvu svoju kako treba ne izvršavaju الذين هم يراءون koji se samo pretvaraju ويمنعون الماعون i nikome ništa ni u naručje ne daju